anhu kisha wewe ndugu yangu muislamu upime katika hao wanaofanya bid'a kwa mfano bid'a ya maulidi na hao wanaopinga mambo ya bid'a ni nani katika hao wawili aliyefanana na ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arda katika jambo hili angalia makini sana روى الإمام الدارمي في سننه في المقدمة الإمام الدارمي رحمه الله تعالى apokea كتك سنن ياكي كتك وتنغليزي كيسا أن عمرو بن سلمة الهمداني رحمه الله تعالى قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة أي الفجر كتك مامبو يهجاب وليكونايو طلاب العلم وكاتي ومصحابنا هوني تابعين لحرص كوب وليكونايو katika kutafuta ilmu walikuwa wakikaa mlangoni masahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu kabla ya swala ya alfajiri akitoka sahaba ibn Mas'ud radhiyallahu anhu watoka pamoja na yeye na hapa kuna faida sisi tuzungumze hii athar na faida zake فيه جواز الانتظار للعالم جواز الانتظار للعالم في باب بيته na hapa tunaona faida kwa yajuzu kumsubiri mwanachuoni katika mlango wa nyumba yake na anapotoka fihi jawaz murafaqatu alalim hatta yasila makanahu alladhi yuriduhu pia tupata faida fihi jawazu murafaqati alalim hatta yasila makanahu alladhi yuriduhu yajuzu kwa wanafunzi kusuhubiana na mwanachuoni mpaka ile sehemu anayoelekea anaotaka kwenda ومنه يستفاد أخذ العلم من العالم حال مشيه na hapa tupata faida kuwa yajuzu kwa mtu kuchukua ilmu kwa mwanachuoni akiwa atembea sababu walikuwa wakimuuliza maswali akiwaelekea msikitini minhu yustafadu akhdhu alilmi min alalimi hala mashihi وكنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد akitoka tutembea naye mpaka msikitini na hii yaonyesha hirs ya tabi'in katika علم ilmu قال فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال ما رأكاج صحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أكسيما أخرج إليكم أبو عبد الرحمن أخرج إليكم أبو عبد الرحمن يه أمشتوك أبو عبد الرحمن يعني ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كنياك يا أبو عبد الرحمن يه أشتوك يا أبو عبد الرحمن قلنا لا تكمبيا لا تنصبيري قلنا لا بعد bado hajatoka fajalasa ma'ana subhanallah fajalasa ma'ana hatta kharaja akakaa pamoja na sisi mpaka alipotoka sahaba ibn mas'ud فيه فضيلة فيه فضيلة وشرف عظيم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في تواضعه وحسن خلقه لهابت بدا أتكوف مكوبة وصحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كتك تواضع أليكوانايو نتبيا زوري أليكوانايو يعني صحابة نامي فاذي منين يمتوم صلى الله عليه وسلم لكني ile heshima aliyokuwa nayo kwa sahaba ibn Mas'ud ilikuwa ni kubwa sana na hii ni sifa ya ahlul Yaman aliyowasifu nao mtume sallallahu alaihi wasallam jaa ahlul Yaman hum araqu afida al الإيمان يمان والفقه يماني والحكمة يمانية ثم صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن وموجيين نيني وتو يمن هم أرق أفئدة نيزاو نلاين زيدي الإيمان يمان إيمان ya kikweli kabisa ya watu wa Yemen walfiqhu yamani na fahamu ya ilmu ni ya watu wa Yemen walhikmatu yamaniya na hikma ni ya kiyaman na kuna alfadh nyingi kuna vitabu wameandika wanaovioni kuhusu fadhail ahli al-Yaman zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika tupata faida hapa atahabu baina ahli alilmi mahaba makubwa ilikuwepo wakati wa salaf baina wanaovioni fahum qudwatun litulabihim walilmuslimin wale wanaovyuoni walikuwa ni mfano mwema wa kuigwa na wanafunzi na waislamu tawadhu ya hadi ya juu walikuwa wanyenyekevu sana qala fajalasa ma'ana hatta kharaja akakaa pamoja na sisi mpaka sahaba ibn mas'ud akatoka falamma kharaja umna ilayhi jami'an alipotoka ibn mas'ud sote tukasimama sababu sasa hivi tuelekea wapi msikitini pamoja na yeye na hapa tuona namna gani walikuwa na raha wanapokutana wanaovioni wao wakiwapokea kuonyesha hirs na haya yote yamfanya hata yule mwalimu azidi kufanya bidii katika kumfikishia ilmu yule mwanafunzi sababu aona ile hirs aliyokuwa nayo yule mwanafunzi na hivi ndivyo inavyotakikana kwa mwanafunzi aonyeshe kuwa yeye aitaka ile ilmu si mwalimu aje kufundisha mara iwaja mara haji sababu gani wacheka mbona ukuja cheka ulikuwa wapi wewe ufikiria mwanafunzi wa namna hiyo mwalimu atamfundisha nini aona apoteza muda wake na umri wake kwa mtu kama huyo lakini walikuwa na hirs kikweli katika kuitafuta ilmu na hapa pia tupata faida ish'aru talibi shaykhahu bima yukinnuhu lahu min alwudd walihtiram aonyeshe mwanafunzi kwa mwalimu wake kile kilichoko ndani ya moyo wake katika mahaba kwa yule mwalimu na heshima kuwa amheshimu yule mwalimu إشعار الطالب شيخه بما يكنه له من الود والاحترام kwa hivyo amjulishe kwa vitendo ile mwalimu wake yale mahaba yaliyoko ndani ya moyo wake na heshima kwa yule mwalimu wake katika hali ya kuondoka na sahaba ibn Mas'ud faqala lahu abu Musa أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أكمن بيا نقياك صحاب ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن أيوه أبو عبد الرحمن نهابا بيا تبت فائدة كوا يجوز كميت من وشواني وكوني ياكي يا أبا عبد الرحمن يجوزك na wanaovioni mpaka leo wakubali hili jambo au wakatai ya aba fulan bali na hii ni khairi bali ni heshima kwake kwa hivyo akamwita ya aba abdurrahman yanamkusudia ibn mas'ud radhiyallahu anhu وارضاه اني رايت في المسجد انفا امرا انكرته ولم ار والحمد لله الا خيرا kisha sahaba Abu Musa akamwambia Ibn Mas'ud mimi nimeona msikitini sasa hivi bimaana si muda mrefu nimeona kitu msikitini jambo ambalo nimelikataa nafsi yangu haikubali lile jambo lakini sikuona isipokuwa kheri insha Allah sikuona isipokuwa kheri walam ara walhamdulillah illa khairan isifahamike hapa kuwa sahaba Abu Musa radhiallahu anhu amekiri bid'a akaisifu la lau kama ingelikuwa hivyo asingesema ankartuhu ni jambo lile mimi moyo wangu umelikataa ndani ya nafsi yangu umelikataa lile jambo sababu kusema hivyo yaonyesha kuwa lile jambo hakulikiri wala kulikubali lakini yeye alifuata njia ya mtu mahiri katika kuukataza ule munkar akataka kutumia njia bora zaidi ya kuukataza ule munkar kwa kupitia kwa nani kwa sahaba ibn Mas'ud kwa sababu yeye ndiye alikuwa kiongozi pale kwa hiyo kukataza kwake ingelikuwa ni bora zaidi na mwanachuoni anapokwenda kwa mwanachuoni mwingine kwao basi asimtangulie asimtangulie katika jambo na ndio maana walikuwa wakiwawacha wale wanaovioni katika ule mji wao ndio watoe fatwa wakikataa kutoa fatwa wanapokwenda kwenye miji yao wa illa waweza kuleta waweza kuleta kuwachanganya wale watu waliokuwa pale haswa ikiwa ni suala fiqhia pengine labda ile sehemu fatwa wanaoitoa wavioni iko vile wewe na kwa kauli nyingine ukawachanganya watu pale haswa awamu kwa hiyo mwanachuoni anapokwenda kwa ardhi ya mwanachuoni mwingine wa sunna basi humwachia yule wa sunna yule mwanachuoni pale yeye ndiye azungumze yani atoe fatwa akiulizwa maswali amrejeshe yule muulizaji kwake na hili ndilo alilolifanya sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu arda kwa hivyo yule mwana wa ile nchi atatangulizwa juu ya mwingine na hilo ndilo alilolifanya sahaba Abu Abu Musa al-Ash'ari qala fama huwa na hapa kabla ya hapo akasema ma raaitu au walam ara walhamdulillah illa khairan kuna faida hapa pia anna albid'ata tabda bifi'li alkhairati au bisuratiha bid'a zaanza uona kama imfanana na khairi hivi ukiangalia ile bid'a uona kama kuna khairi ndani yake kwani watu wa maulidi kitu gani cha wabakisha kule wasema sisi tumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam sisi tutoa sadaka ya chakula tutoa mawaidha hapa ama tufanye makosa kutoa mawaidha lakini katika ile sifa na mfumo ule waliotengeneza hapo ndo wakaingia kwenye bid'a bila wao kujijua na shetani akawapambia yale baadhi ya mambo ambayo katika sura yake yaonekana ni yaheri wakawa ndiyo sababu ya wao kubakia katika bid'a waona ni kheri qala fama huwa kamuuliza kitu gani umekiona huko faqala in ishta fasatarahu ikiwa Allah atakupa umri utaona na hapa ni kwa sababu pengine Ibn Mas'ud kwa kuwa ni mashughuli na mambo mengi hajawahi kuwaona wale watu wakifanya kitendo hicho ndani ya ule msikiti anaoswali yeye na inawezekana kwa sababu imamu wa msikiti kwa mfano ataingia ule wakati akiingia na wakati wa nini wa swala waswalisha sasa pengine wale walikuwa wakifanya hivyo kabla kabla ya swala badala ya kukaa kuomba dua kuswali swala za kablia na nyinginezo a wao wakawa wafanya hiki kitendo ambacho utakitaja hapa almuhim alimwambia ibn mas'ud ukiishi utaona قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل akamwambia nimeona msikitini watu wamekaa makundi makundi hilaq wasubiri swala katika kila halqa waliokaa pale kuna bwana mmoja ni kama kiongozi wao wa kile kikundi wa fi aidihim hasan na katika mikono yao wana vijiwe wana vijiwe vimehesabiwa kwa idadi mia mia fayaqulu yule mkubwa wao awaambia kabiru mi'atan fayukabiruna mi'a leteni takbira mia بس ولو لذا تكبيره 100 الله اكبر الله اكبر الله اكبر كلا موجة يتا تكبيره 100 هو كحسابه نا فيله فيجيوه فيقول هللوا 100 يقول لا اله الا الله هللوا 100 سمين لا اله الا الله مره 100 فيهللون 100 وقال لتا تكبير آه، تهليل 100 لا اله الا الله مره 100 ويقول سبحوا مئة لتني تسبيح مئة فيسبحون مئة سبحان الله سبحان الله مرة مئة موجة hivi ukiulizwa wewe hao watu wamfanya kitu gani kikubwa mbali na kuwa takbir tasbih tahlil kuna neno hapa wameongeza ambalo hakulifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya maneno utasema la sema la ilaha illa Allah la ilaha Allah iko katika sunna subhanallah imethibiti Allahu akbar imethibiti hasa ukiangalia katika sura hivi waona kama kile kitendo wanachokifanya hawa watu si ni tasbih na tahlil na takbir qala famadha qulta lahum ibn mas'ud alipoelezwa kuhusu wale watu wanaofanya akamuuliza Abu Musa na wewe ukawaambia nini wale watu قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك ما أعظم هذا الإجلال أبو موسى الكوكي موشي مسانة بن مسعود أمبيا ميسكو وأمبيا كيتو نصبير شاوري واكو نهي يونيشا نمنا أليبيكوا أكي موشيمو sana sahaba ibn Mas'ud radhiallahu anhu wa ardah na hii sifa akisifika nayo talib ilm ni ngumu sana ukapata amezozana na ndugu yake ngumu sana sababu amekiri kwa ibn Mas'ud ni mjuzi kuliko yeye pamoja na kwa yeye ni mwanachuoni lakini akaona uzito wa kurudi kwa yule aliyekuwa mkubwa wake kiilmu akarudi hebu tizama leo vijana waweza kumwona mtu sawa wewe ni mlinganizi walingania katika sunna lakini kukatokea jambo tu umeshika maiki bora uzungumze tu ah taratibu baba mwanzo rudi kwa wakubwa zako kuna jambo fulani limetokea pengine labda yule mkubwa akazungumza athari yake lile jambo katika kuliondoa ikawa ni kubwa kuliko lao ungezungumza wewe na akichazungumza ukatosheka na maneno ya yule aliye juu yako ikawa athari yake ni kubwa lakini hakuna heshima kwa baadhi ya watu kila mmoja atakaye aongee tu na ndio wakaleta uharibifu badala kuleta utengenevu kafanya uharibifu mkubwa sana ndio kawapata awam wakawahukumu ahli sunna kupitia maneno ya watu hawa bwana nini watuambie usalafi bwana vijana wana adabu wale wazungumza kadhi ikawa wewe ni sababu ya kuwapelekea watu kuikataa haki lakini angalia sahaba Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu alikuwa yeweza kukataza iwajua yeye kwa hili ni kosa lakini anambia nasubiri rai yako wasemaje katika hili nasubiri amri yako qala afala amartahum an ya'uddu sayiatihim je si ungewaamrisha wahisabu madhambi yao lakini katika hasanati akasema wadhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatihim mema anayoyafanya mja ni ayafanye hata akiyasahau haina neno malipo yake yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala khatari iko katika madhambi madhambi mja atakikana ayahesabu ajue madhambi yake ili atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndio hapa akamwambia afala amartahum an yauddu sayiatin kile kitendo unachokifanya ni uovu si wema ule pamoja na kuwa dhahiri yake onekana ni kheri na uwape dhamana kuwa mema yao hayatapotea hakuna haja ya kuhesabu حسابي كو الله سبحانه وتعالى ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقه من تلك الحلق كيشا ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اكاين رواه mpaka wakafika katika zile sehemu walizokusanyika wale watu msikitini zile halqa zilizoko msikitini فوقف عليهم كشا كسمام جياه فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون وفيه التحري في الأمور kuhakikisha katika mambo mfanya nini nyinyi waweza kuona watu wameketi na vijiwe pale mfanya nini alikuwa tuwacheza ah kumbe mwacheza basi watu hawachezi hapa huu ni msikiti ah nyinyi mwafanya nini hapa آه. ولمبانقة قالوا يا أبا عبد الرحمن حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح نفجيه يبتمكو سانيا تطمية كيساب تكبير الله أكبر تهليل لا إله إلا الله نتسبيح سبحان الله هكو تليت إزي إبادة ذكر هكو تيساب قال ibn Mas'ud akarejelea maneno fa'uddu sayiatikum yahisabuni maovu yenu فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء من وبضمانه kuwa hakuna chochote katika mema yenu itakayopotea mbele ya Allah lakini mja aangalie maovu yake ili atubie ni kama kuelekeza katika tauba hiki kitendo mnachokifanya ni makosa tubuni kwa Allah kisha akawaambia waihakum ya ummata muhammad waihakum kalimatu zajr ni kalima ya kukemea kalimatu zajrin liman ashrafa ala alhalak kwa yule mtu ambaye ako katika ukingo wa kuangamia wamuonya wamkataza kadhalika waiha yatumika kwa maana kalimatu adhab yani adhabu iwe juu yako kwa kicho kitendo unachokifanya na kadhalika waiha yajulikana yatumika kwa maana kalimatu tarahumin wa huruma yule mtu mimi nakuonea huruma wewe kile kitakachokupata waihakum ya ummata muhammad ma asraa halakatakum ni haraka iliyoje kwenu nyinyi ummati Muhammad kuangamia wala shakka fihi anna mukhalafata sunna halaka na hili jambo ambalo halina shaka kuwa mtu kukhalifu sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni maangamivu hadithi katika sahihu al-bukhari kutoka sahaba huyu huyu ibn mas'ud radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la تختلفوا msikhtalifiane fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku waliokuwa kabla yenu walikhtalifiana katika dini yao wakaangamia na ikhtilaf hapa inayokusudiwa ni katika misingi ya dini ambayo hizbiyun leo wawaambieni nyinyi kuwa ikhtilaf ziko na sitaendelea kuwa ah, ah, mtume sana wasema la takhtalifu msiwasikilize hawa lakini ni wajanja wale watu wakiulizwa wakusudia nini akwambia mimi nakusudia eh, baada ya sami wa Muhammad aweka mkono chini ama aweka mkono kifuani hai ni masail khilafia ijtihadia ambayo yasugu fi alkhilaf sisi tuzungumzia ikhtilaf iliyoko baina ahlul bid'ah na ahlus sunnah Mtume SAW sallam amekataza waumini kukhtalifiana watu wabakie katika sunna sasa na mkweli ni yule anayekulingania wewe na kukuacha kuregee katika sunna wallahi akutakii kheri usimwone ati waje katika sura kama ambaye wakupenda nyinyi watu wa sunna nyamazeni na nyinyi watu wa bid'a nyamazeni kila mmoja afanye mambo yake kila mmoja atetee upande wake kuna mmoja asema hivi hawa mudhabdhabina hao hawana kheri katika huu umma maal asaf ndio walinganizi wanaosikilizwa akizungumza mtu wa sunna aonekana kama aingilia watu aingilia mambo ya watu yani kwa ufupi huu mfano wa Ibn Mas'ud hawautaki kuja pale kuwakataza wale watu kile kitendo walichokifanya mimi nawaambieni ndio hapa niuliza swali Ibn Mas'ud radhiallahu anhu ameingia msikitini awakuta watu wafanye hiki kitendo tulichokitaja hapa sabihu mia halilu mia mpaka mwisho wakataze kitendo na kuambia maneno makali kama haya vipi angeingia msikitini akawakuta watu wacheza wapiga ngoma wapiga matwari wengine wapiga nai angewaambia nini Mas'ud yani hatuwezi sisi kuwaambia watu kwa kitendo mnachokifanya ni kinyume na sababu na malengo ya misikiti kujengwa vipi utapiga ngoma ndani ya msikiti kwa hivyo mfano huu tunao ili jambo ukiliangalia weweza kuliona ni jambo la kawaida tu kisha akawaambia haulai sahabatu nabiyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun hawa masahaba wa mtume wenu sallallahu alaihi wasallam akiwemo yeye Abu Musa al-Ash'ari na wengineo katika masahaba sema wapo wengi tu bimaana kama kulikuwa na jambo mtaka kulifanya simngerudi mkauliza wa hadhihi thiyabuhu lam tabla na hizi nguo za mtume wenu sallallahu alaihi wasallam hazijachakaa bado ziko vile vile yani ni kama kuambia ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nyinyi bado mko karibu sana na wakati wa nani wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam sunna za mtume wa sallam haziko mbali na nyinyi bado nyinyi mko katika wakati wa mwanzo kabisa wa aniyatuhu lam tuksar na vyombo vyake mtume sallallahu alaihi wasallam havijavunjwa bado viko vile vile yani waambiwa hiki kikombe ndicho alichokunywia nacho mtume salama maji bado kiko hiki kisahani tuliwekula na mtume sallallahu alaihi wasallam chakula hapa hili jamvi tulikaa na mtume sallallahu alaihi wasallam hapa subhanallah yani vile vitu alivyovitumia mtume sallallahu alaihi wasallam bado vipo kumaanisha ni wakati wa karibu sana baina yao na mtume sallallahu alaihi wasallam sasa hapa pasikilizeni vizuri walladhi nafsi biyadihi na apa kwa yule ambaye kwamba nafsi yangu iko katika mikono yake innakum la ala millatin hiya ahda min millati muhammadin au muftatihu babi dalala bid'a haitoki nje ya mambo haya mawili asikwambie mtu chochote katika bid'a huyu ni sahaba zungumza maneno tena sahaba nani ibn mas'ud radhiyallahu anhu min ulama as bal min kibari ulamai as-sahaba asema na apa imma nyinyi muko katika milla na mwenendo ambao umeongoka zaidi kuliko milla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au mmefungua mlango wa upotofu sasa wewe jichagulie moja imma kwa bid'a yako unaoifanya wataka kuwaambia watu kuwa hii njia ninayoifuata mimi ni bora kuliko ya nani ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au nafungua mlango wa upotofu na kwa kweli hili la kwanza hakuna mtu aweza kulidai kuwa njia yangu ni bora kuliko mtume sallam lakini hili la pili yuangukia kila mubtadi afungua mlango wa upotofu qalu sikilizeni vizuri wale mabwana wakajibu kujitetea na mimi nawaambieni kuanzia mwanzo niliuliza nisema nini tuangalie hii athar kisha tukisie na kupima leo ni nani aliyefanana na ibn Mas'ud radhiallahu anhu na nani aliyefanana na hao watu walikuwa wakifanya bid'a wakati ule ibn Mas'ud awakataza kile kitendo alichokifanya قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير wallahi ya aba abdurrahman twakuwa pia wallahi ewe aba abdurrahman ma aradna illa alkhair sisi hatukukusudia isipokuwa khairi si hao bwana usema hivi ni khairi bwana mambo ya khairi twajua hamkukusudia isipokuwa khairi lakini yatosheleza kuwa mtu akusudie khairi kuwa apata ajri ibn mas'ud akawaambia kama vile sisi tunavyowaambia leo qala wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu ni wangapi wanaotaka kheri hawawezi kuipata ile kheri limadha لأن مريد الخير يجب عليه موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم sababu anayetaka kheri ni lazima ile kheri yake iafikiane na mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa illa ile kheri haitakubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu ili neno liweke katika akili yako ewe muislamu weka ili neno katika akili yako wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu mbona bwana mwacheza tumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ah sasa hii ndio njia ya kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ya kucheza na kupiga ngoma ah sisi tunkusudia khairi tuwaambieni wa kam min muridin lilkhairi lan yusibahu mbona bwana mwafanya hivi bwana mwasherekea twasherekea ili kumkumbuka bi'sal qaum antum watu waovu walioji yani hamumkumbuki mtume wenu sallallahu alaihi wasallam isipokuwa kwa mwaka mara moja au kwenye hivyo vikao vyenu vya Maulidi waislamu hawana haja ya kukumbushwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wao kila siku wamkumbuka mtume wao sallallahu alaihi wasallam katika kila swala wanaposoma tashahudi wamswalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila adhana watajiwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna muhammadar rasulullah kila adhana inapoadhiniwa kila iqama inapokimiwa katika vikao vya ilmu kila wanapokaa wanafunzi wa ilmu wamzungumza nani wazungumza maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam daima watu wakumbushana yeye mumkumbuki mpaka mpige ngoma bwana makosa kisha akawaambia ibn mas'ud إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا hakika mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhadithia sisi katuambia anna qauman yaqrauna alqur'ana la yujawizu taraqiyahum kuna watu watakuja kusudia khawarij wataisoma Qur'an haitapita kwenye mitulinga yao yani haipiti zaidi ya hii koo haifiki katika nyoyo zao wasoma tu Qur'an wala hawaielewi wala kuifuata wailullah na apa kwa Allah ma adri la'alla aktharahum minkum sijui lakini naona wengi watakuwa katika nyinyi subhanallah ibn mas'ud alikuwa akizungumza haya maneno kwa nuru ya ilmu aliyofundishwa na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ile alama aliyoiona mimi nawakatazeni bado mwaleta ushindani mimi nadhania wengi katika wale watakaokuwa na sifa hiyo ni nyinyi kwa sababu bid'a yaanza kuwa ni kitu kidogo kisha yapanuka yapanuka yapanuka kisha yazidi kuwa kitu kikubwa mpaka mwisho ni sababu ya kumpelekea mtu kutoka katika Uislamu ayadhan billah thumma tawalla anhum kisha ibn mas'ud baada ya kuambia alilowaambia akawaacha pale akaondoka shafikisha kaondoka faqala amr ibn salama tumkumbuke amr ibn salama alhamdani yule wa mwanzo aliyopokea kisa amr ibn salama alihudhuria hiki kikao kilivyokuwa kikatazwa maana alihudhuria na ibn mas'ud yale makatazo alivyokuwa akiyatoa asema raaina ammata ulaika alhilaqi يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج wengi katika wale waliokuwa pale wale ambao hawakuacha yale waliokatazwa na Ibn Mas'ud tukawaona wamesimama katika safu ya makhawarij siku ya Nahrawan bimaana wakampiga vita nani Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardah mshaelewa kwa nini sisi tukataza bid'a bid'a mwisho zitakupeleka katika mali pabaya kwa nini ahlus sunna daima wakataza bid'a alafu niwaambieni sasa baada ya hiki kisa na wauliza najibu kwa insaf hata kama unaisikiliza maneno yangu hapa wewe ni khurafi ni jitu la maulidi naomba uwe na insaf katika sisi mnaotuita mawahabi na nyinyi mnaojiita watu wa tariqa sisi tuwaita makhurafi ni nani aliyefanana na ibn mas'ud radhiyallahu anhu jawabu una do mwenyewe subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu